Зрозуміло, коли дивишся на цю справу згодом, продовжував інспектор, знизавши плечима. Воно, здається, наподив простим. Передусім питання мотиву. Втім, куди значимішим видається той факт, що вбивця занадто добре знав звички жертви. Давайте, містер Дедмен, приймемо в міркування декілька пунктів. По перше, він повинен був знати, що містер Дікінсон зупиниться саме в цьому готелі і ночуватиме саме в цьому номері. По-друге, він повинен був мати точні відомості про тип снодійного, яке використовує жертва і спосіб його вживання. Ну і по третє, він був просто зобов'язаний знаходитися в курсі того, що піднос з чаєм завжди залишають в коридорі поряд з дверима номера, а не приносять до кімнати. Хто, скажіть, на милість міг мати ці знання, як не член сім'ї покійного? Мені спадало на думку щось подібне, відповів Дедмен. Ось чому я дотримувався теорії, що вбивця припустив помилку, і містер Дікінсон старший випив отруту, призначену для когось іншого. У разі помилки помітив Маліт. Повинен був постраждати Веннінг, справжнє ім'я якого Пуркіс, і який, наскільки я знаю, є вкрай неприємним суб'єктом і шантажистом. А насправді, якби він отримав номер, замовлений для нього заздалегідь, то помер би замість містера Дікінсона. Думаю, усе інше не є для вас таємницею, містер Дедмен. Переговоривши зі мною, молодий Дікінсон присвятив наступні два тижні тому що колесив по країні, намагаючись покласти відповідальність за свій злочин на яку-небудь безневинну людину і використовуючи для цього допомогу сестри і її нареченого, що не підозрювали про його жахливе діяння. Вони досліджували минуле кожного постояльця, що знаходився в готелі в ніч смерті містера Дікінсона, за винятком, зрозуміло, міфічного містера Девіта. Девіта він залишив собі, вставив містер Дедмен, і розповів своїм домашнім про вигадану розмову з вигаданою хазяйкою кімнати, яку нібито знімав у неї Девід. Саме цього я й чекав. До речі, його спроба знайти козла відпущення, на якого можна було б покласти провину, хоча й представляється нездійсненною, в реальності трохи не увінчалася успіхом. Причому двічі і перший випадок зрозуміла справа Парсонса. Я сам сказав йому, що ця справа при умілому веденні могла сприяти підписанню дуже вигідної угоди із страховою компанією, з роздратуванням вимовив Дедмен. У мене просто на душі шкребло, коли я дізнався, які фатальні помилки припустив Стефан і Джонсон під час своїх досліджень. Даруйте, інспектор, але я, здається, відволікся. Продовжуйте, будь ласка. У другому випадку, сказав Маліт, пригнічуючи посмішку, чому кінчики його вусів здригнулися. Результат міг виявитися ще серйозніше. Коли ви повідомили його, що довести винність Парсонса не вдасться, він, схоже, почав подумувати про те, щоб кинути цю справу і погодитися з первинною пропозицією страхової компанії. Але потім прийшла звістка що чергова біржова спекуляція повністю його розорила, і Стефан вирішив зробити останнє відчайдушне зусилля, щоб отримати страхову премію. Боюся, я мимоволі підштовхнув його до цього. Коротше кажучи, він спробував покласти провину на Мартіна Джонсона. Джонсону, бачте, і дійсно було що приховувати. Зрозуміло, ніякий він не вбивця, але так вже сталося, що в ніч вбивства Мартін теж знаходився в цьому готелі, і містер Дікінсон навіть ледве його не упізнав. У цей момент ми з містером Дікінсоном розмовляли, і він несподівано сказав мені, що, як йому здалося, помітив у вітальні когось із знайомих, а потім відразу переклав розмову про свою дочку, про яку я вам раніше згадував. Я повністю усвідомив значення усього цього лише коли дізнався, що Джонсон є нареченим дочки покійного. Я все зрозумів. вигукнув містер Дедмен. Це Джонс. Цілком вірно. Знову зіграли свою роль ініціали на валізі. А я здогадався про це ще і по тому, як різко змінився вираз обличчя міс Дікінсон, коли в нашій розмові в офісі було згадано це прізвище. Виходить, вона знала, що Мартін був в готелі в ту ніч з іншою жінкою. Поза сумнівом. Боюся, окрім цього, вона знає ще і багато що інше. Шкода чути це. Проте Стефан Дікінсон, схоже, не здогадувався, що Мартін Джонсон знаходився в ту ніч в Пенбері, і я сам навів його на цю думку. Хотів дізнатися, як він відреагує але ніяк не припускав, що його реакція виявиться такою швидкою і рішучою. Це питання і викликає у мене подив, помітив містер Дедмен. Як цікаво знать, Стефан збирався довести його винність, знаючи, що той буде все заперечувати. Крім того, ніяк не можу узяти в толк, навіщо молодий Дікінсон поїхав разом з ним в Пенбері. Про це залишається тільки здогадуватися відповів інспектор. Але особисто я не сумніваюся, що молодий Дікінсон збирався його убити. Який жах. закричав містер Дедмен. А чому б і ні? Одне вбивство часто спричиняє за собою інше. Я вже не говорю про те, що після аварії у Стефана в кишені знайшли пістолет. Вважаю, він хотів обставити це як самогубство, здійснене із замук совісті. А поїздка в Пенбері, без сумніву, повинна була додати фарби цій справі. Потім він міг би заявити, що звинуватив у вбивстві батька Джонсона, а останній признався в цьому і абсолютно розклеївся. Спростувати його свідчення було б дуже важко. Можливо, він навіть встиг пред'явити ці звинувачення, судячи по тому, що Джонсон несподівано втратив керування. Втім, Джонсон сам про це розповість, коли оправиться від отриманих під час аварії травм. До речі, як він себе почуває. Він, можна сказати, майже видужав, але, за його словами, нічого не пам'ятає з того, що сталося за півгодини до інциденту цілому, я думаю, так навіть краще. А як скажете. Але хлопець, безперечно, відбувся дуже легко. Машину то адже майже розплющило. У житті не бачив нічого подібного. Але як часто буває в таких випадках, головний удар обрушився на ту частину кузова, де сидів пасажир. Цікаво, як вам, інспектор, вдалося так швидко дістатися до місця події. Я сам прямував Пенбері, щоб дізнатися, чи зможе обслуговуючий персонал ідентифікувати Стефана Дікінсона на фотознімках, які зробив, сфотографувавши його в попередній вечір. Але так вже вийшло, що менеджерові готелю довелося пізнавати його мертве тіло, і це слід сказати дало більше задовільні результати. Співрозмовники з хвилину помовчали, після чого адвокат піднявся із стільця. Дякую вам, сказав він. Сьогодні я зроблю офіційну заяву страховій компанії, зажадавши від неї повної виплати по страховому полісу містера Дікінсона. Що стосується частини Стефана Дікінсона, то вважаю, з цим проблем не буде. Вона стане складовою частиною спадку мого покійного клієнта і буде поділена між його вдовою і дочкою. Зараз мене турбує тільки одна річ необхідність простежити, щоб місіс Дікінсон ніколи не упізнала правду. До побачення, інспектор. Коли адвокат вийшов, Маліт повернувся до допрацювання своєї письмової доповіді, тому з його кабінету ще впродовж години не доносилося ніяких звуків, окрім скрипу пера. Нарешті замовкли і вони. Доповідь була завершена і повністю готова до здачі. Атека з написом Дікінсон на обкладинці востаннє відправилася в ящик письмового столу інспектора. За наполяганням матері Стефана поховали поряд з батьком на кладовищі при церкві в Пенбері. На похорони з'їхалися родичі і члени сімейства Дікінсон у повному складі, і усі вони помітили, що дядечко Джордж цього разу перебував в куди кращому настрої, ніж зазвичай. Тітка Люсі могла б сказати з цього приводу наступне. У зв'язку з успішним для Дікінсонів завершенням тяжби і страховою кампанією у дядька Джорджа зникли всякі побоювання відносно необхідності підтримки з його боку сім'ї брата. Читав Валерій Стельмащук. Березень 2022 рік.